Kaže, čula sam poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao nema namaza kada se postavi hrana, kada se servira hrana, nema namaza. Niti ima namaza kada ga pritišću dvije fiziološke potrebe. Dvije fiziološke potrebe, znači velika i mala, i to je došlo u nekim drugim hadisima spomenuto tako, kada ga pritišće velika ili mala fiziološka potreba. Govorili smo u prethodnom hadisu kakav je propis namaza kada čovjek ima fiziološku potrebu. Nema namaza. Neka ulema kaže ovdje nema namaza u potpunosti. Pa mu je namaz šta? Pokvaren, batil ako bi ga klanjao kada se postavi hrana, namaz mu je batil, nije ispravan. I to je mišljenje učenjaka za hirijske, odnosno pukvalističke pravne škole. Dokaže većina učenjaka, sljedbenici četiri pravne škole, njihovi imami, da nema potpunog namaza. Pa je u prvom slučaju negira se ispravnost, a u drugom slučaju se negira potpunost. Negira se potpunost. Kaže autor knjige El Kabes, to je komentar Malikove muvete, razišla se ulema zbog čega je zabranjeno čovjeku da klanja kada ga pritišće jedna od dvije fiziološke potrebe. Pa jedan dio učenjaka kaže da čovjek tada neće biti skrušen u namazu. Neće biti skrušen u namazu zato što osjeti veliki pritisak stomaku i ne može znači biti skrušen u tom slučaju. Dok drugi kažu zato što je postoji velika i relativna mogućnost da iziđe nešto iz njegovog tijela, pa tako da pokvari sebi šta? Abdesti namaz. U svakom slučaju je bilo ovo ili ovo, a može biti jedno i drugo, isto nema smetje da bude jedno i drugo, zabranjeno je znači klanjati namaz kada čovjek osjeti da ga pritišće jedna od dvije potrebe. Po spoljašnjem značenju ovoga hadisa trebaju da se spoje oba dvije potrebe zajedno. Kaže, nema namaza kada ga pritišću. Rečeno je ovdje dvije potrebe. Ja sam preveo jedna od dvije potrebe, no međutim u Hadisu je došlo kada ga pritišću dvije potrebe. Znači, morale bi se dvije potrebe spojiti da ga pritišću. No međutim, ispravno je mišljenje da je dovoljno jedna potreba da čovjeka pritišće i zbog toga neće u takvom slučaju pravjati, kako je došlo u Hadisu Abdullah ibn Arkama koga je zabilježio imam Nesaj i Malik i koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iza arada ahadukum al-ghayt falyabda bihi qabl as-salah kada od vas neko bude ti obavljati veliku potrebu neka to učini prije namaza neka počne sa velikom potrebom prije namaza pa je ovdje spomenuto jedna ili oba dvije potrebe jedna znači pa je dovoljno da jedna potreba ako bismo išli po spoljašnjem značenju hadisa i bukvalnom razumijevanju argumenta, onda bismo kazali oba dvije. No, međutim, ispravno mišljenje da je dovoljno samo jedna potreba. Kaže Ibn Hibban, spojene su, kaže, ovdje dvije potrebe, no međutim nisu ciljanje. Ciljane tako. Bilo da se spoje ili da se razdvoje, čovjek treba početi sa fiziološkom potrebom prije namaza. Čovjek koji klanja do ga pritišće jedna od dvije potrebe ili želi da klanja pritišće ga. Može biti čovjek koji će pokvariti nešto od ruknova ili od šartova ili neće pokvariti. Pa ako će pokvariti rukn ili šart, tada mu je zabranjeno da počinje. Ako pokvari, ako ulazi, zabranjeno mu je. A ako uđe pa mu pokvari rukn ili šart, onda je šta? Namaz pokvaren. A ako završi takav namaz da pritišće ga, ispravno je da je namaz sahih ispravan, ali sa pogrdom, sa kerahijetom. Znači, mekruh je. Mekruh je takav namaz. Kaže Fadija i Jaob, složna je ulema da čovjek ako klanja namaz, a ne može biti svjestan ničega zbog velikog pritiska i ne zna ni šta klanja ni kako uči, kažu složni su da mu je na, zabranjeno takvom ući namaz, a ako je ušao namaz da prekine namaz i da obavi ono što treba i nakon toga da nastavi svoj namaz. Pa tako čovjek koji znači, uđe u može biti čovjek čovjeku jedno četiri stanja, čovjek koga znači pritišće potreba, da je onaj čovjek koji zbog velikog pritiska ne zna ni šta uči, ni šta klanja, i takvom je zabranjeno da ulazi u namaz po konsensusu učenjaka. Ili da bude onaj koji zna šta uči, no međutim nema skrušenosti zbog velikog pritiska. Ili čovjek koji će pokvariti rukni ili šart, ili čovjek koji neće pokvariti rukni ili šart, ali sumnja ali sumnja da ne bi slučajno pokvario, znači ili da je pokvario nešto od toga. Ko klanja u ome stanju? On ima od namaza ono koliko je prisutan. Zar nije poslanik sa osreme rekao, uđe čovjek u namaz i klanja, a nema od namaza osim jednu devetinu, osminu, sredinu, šestinu, petinu, četvrtinu, trećinu, polovinu. Klanja znači namaz, a iziđe iz namaza, nema od namaza nego onoliko koliko je prisutan u namazu. Pa je tako čovjek preče da znači riješi ono što ga ometa u namazu. I kako kaže Šehol Islam Ibn Kajim, dvojica ljudi stoje u namazu, rame uz rame, stopalo u stopalo, a između njihovi namaza kao između nebesa i zemlje. I zaista je tako. Jedan skrušen, obavlja namaz kako treba, drugi pored njega, ili ima znači ovih problema, ili nije skrušen, ili ne obolja namaz kako treba i tako dalje. Kaže Ibn Kasim, svoje djelo Hašijetu Rov, počeće sa malom ili velikom fiziološkom potrebom ili da ima potrebu za vjetrom, taman ga prošao džemat. Taman ako ga džemat prođe, preče je da to uradi. Preče je da obavi fiziološku potrebu koju ima. Kažu neki učenjaci da se ovome priključuje i druge stvari koje zaokupljaju čovjekovo srce dok je u namazu i umanjuju njegovu skrušenost. Kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bliže Buhari i Muslim, La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Neće kadija suditi dok je ljut. Ne može kadija suditi on ljut. Da ljutla ga žena i on došao da sudi mi dvojice. I on ne može tada realno presuditi, kao da je kadija gladan. kad je gladan i treba sad sjetiti na parnici tri sahta. On gleda to što prije završi da ide čovjek, da ovo i potrebu svoju, da jede. Pa te stvari, kažu druge koje zakupljuju čovjekovo srce, isto tako bit će validan razlog, pa čovjek neće, pa čovjek neće znači u takvom stanju klanjati. Ako bi toliko se vrijeme stjestilo da čovjek mora zbog obavljanja fiziološke potrebe propustiti namaz da iziđe van, van vremena, kaže ulema da će tada klanjati. Znači ako može klanjati u vaktu, klanjaći u vaktu na način kako je rekli, znači pusta iziđe namaz mimo njegovog vakta. Znači, kazali smo nešto što liči pritisku jedne od dvije nužde, kao što je velika glad ili velika žeđ. Čovjek zna, ako se napije, da će ga proći džemat, a toliko je žedan da zna da će jedva izdržati da kanja namaz, ili će cijelo vrijeme misliti namazu o, o, o piću i tako dalje u vodi, onda je bolje da se napije. Ili, čak neka olema kaže, velika žalost i velika sreća. Velika sreća nekakva, koja čovjeka pogodi i zadesi ga, da je tada bolje da malo sačeka nego da uđe takav u namaz jer neće znati znači ni šta ni kako klanja. To je hadis Ajše radijallahu ta'ala anha i nakon nje dolazi hadis an Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kale شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب Kaže Ibn Abbas, obavijestili su me kod mene povjedljivi i iskreni ljudi, a najpovjedljiviji od njih koji me obavijestio je Omer, radijallahu anhu, da je poslanik sa sreme zabranio da se klanja namaz poslije sabaha dok ne iziđe sunce i poslije i kindije dok ne zađe sunce. Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju namazki vremena. Zašto? Zato što je ovdje spomenuto priješnji hadis koji vas mogu govoru na vaski vremena ima spominjali su farzove. A ovi se ovaj se hadis tiče na fila i vremena na fila. Zabranjenog vremena za nafile, ne za propisane farzove. Govorili smo Ibn Abbas u poglavlju Stitabeta, o njegovoj biografiji. Hatta tušlika shams dok ne iziđe sunce, ovdje se misli dok sunce ne oskoči i ne iziđe, znači i ne bude jarko grijalo, nije samo puko izlazenje sunca. Jer je došlo u hadisu kod Buharije od Ibnu Omara da je poslanik sa osadama rekao kada izvire obrve sunca. To jeste šta? Onaj gornji poluluk kada izviri kao obrva. Nemojte, kaže, klanjati namaz dok ne odskoči. A kada pođe zalaziti, kada donji dio, donja obrva zađe, ili donji poluluk, nemojte klanjati dok potpuno ne zađe. I hadis Ukveta ibn Amira, koga bi živao muslim u Tirmizi, da je poslanik s.a.v. zabranio da se klanja u vremenima određenim i da se u tim vremenima ukopavaju mrtvi, pa je rekao Hine tatlu u šemsu bazikaten hatta tartefija. Kada sunce nako iziđe jarko grijući, dok ne oskoči. Pa šta se je mislo dok ne iziđe sunce? Je se mislo puko izlazenje sunca ili da oskoči? Da oskoči, da oskoči. Znači na što ukazuju jasno, na što jasno ukazuju ovi hadisi od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame. Šehide indi rižanu mrdijun. Posvjedočili su kod mene neki ljudi kojima sam ja bio zadovoljan. Ili koji su bili kod mene poštovani, cijenjeni, koji su bili povjernivi i tako dalje. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno da jedne ashabe smatramo boljim od drugih. Jer je Ibn Abbas rekao, a najpovjerljiviji kod mene je ko? Omer. Znači, pa je dao prednost Omeru nad drugima. I to je, to je poznato bilo u vremenu ashaba, kako je došlo, da su govorili od Ibn Omara, kod Tabaranije i kod drugi. U stvari predaja je došla u vjerodostojnim zbirkama, ali ovaj dodatak koji spomenuo došao kod Tabaranije da je govorio i mi smo vrijeme poslanika sa Osmanom govorili, najbolji je Abu Bekr, potom Omar, potom, a, potom Osman i kaže to je slušao poslanik sa Osmanom i nije to osuđivao. Pa su vrijeme poslanika, znači već veći bile deređe te koje su, znači i poslanik je sa Osmanom sam govorio najdraži mi od ljudi Ebu Bekr. I ome hadisu isto jedan jako bitan argument – a, a, koji je dokaz protiv šija, koji kažu da su ashabi mrzili Ehlul Bejt. Naravno da su i da je Ehlul Bejt mrzio Omara i Bubekra. I nisu voljeli. Kako će voljeti dvojicu najvećih taguta u umetu, je tako? Po njima. A šta kaže Ibn Abbas? On je kod mene najpobjedljiviji. Pa je to dokaz i odgovor šijama da Ibn Abbas nije mrzio Omara radijallahu ta'ala anhu. Umet je složan da je mekruh klanjati u ovim vremenima namaze koji nemaju razloga, koji nemaju sebeba, koji nemaju povoda nikakvog. A slažu se da je dozvoljeno u ovim vremenima klanjati namaze koji su propisani, koji se klanjaju to vrijeme, koje čovjek odgovorio u tog vremena pa ih nije klanjao. Ali se razilaze po pitanju na fila koje, koje imaju koje imaju sebeb, koje imaju razlog ili povod. Pa kaže imam šafija i skupina učenjaka da je dozvoljeno. A kaže imam Ebu Hanife i skupina učenjaka koji njega slijede kažu da je zabranjeno. I koriste opće argumente koji ukazuju na zabranu. Imam Šafija kada dokazuje da je to dozvoljeno, kaže došlo u vjerodostojnim predajama kod Buharije i kod drugih da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme klanjao podevske sunnete nakon ikindije. Je tako? A rečeno je nema namaza posle ikindije dok ne zađe sunce. Znači, pa je poslanik za osaleme klanjao, naklanjavao, poslije, poslije, znači i kindije. I kažu isto tako, ako je dozvoljeno naklanjavati sunneta koji su ostali, onda je, kaže, namaze, i kindija, recimo, koja je odgođena do pred zalazak sunca, preča da se klanja u to vremenu, je li tako? A još preči je da se klanja namaz koji te je prošao, koga nisi klanjao nikako. Podne, na primjer, dotle se odgodio, nisi klanjao. Onda je preči da podne klanjaš u tom vremenu. I kaže isto tako hadis, ko prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kada se sjeti. I opći, kada se sjeti, kada god da se sjeti, oklanjaj ga. Kaže Ibnu Hadžor, što se tiče zabrane klanjanja na fila, kaže to se odnosi na fila koje nemaju šta? Sebeba, nemaju povoda. A na file koje imaju povoda, na njih se odnose ovi hadisi. I na takav način smo šta uradili? Pomirli hadise. I to je najpreće. I o tome smo govorili jutro s posle sabaha, koji je bio okoristio se. Ko nije, prenećemo oni što su čuli. U svakom slučaju, trebalo je pomiriti šta dva argumenta, to je preče. I to je najpreče kada je. Zato kaže Ibnu Baz, rahimahullahu ta'ala, u svojim opaskama na Fethul Bari, kada je došlo do ovih riječi, kaže, i ovo je mišljenje mama Šafije, i kaže jedan rivajet od imama Ahmeda, i odabro je to šehol sami Ibnu Kajim i šehol sami Ibnu Tejmije, i to je najjače shodno argumentima. Dana, na, namaz koji mi sebe da se mogu klanjati u tim vremenima, a ako nemaju sebeba, da se ne trebaju klanjati. I mi znamo, braćo, da je poslanik sa osrame naredio čovjek onome dok je bio, dok je ušao u sulekom gatafaniju i sjeo za vrijeme kutpe, da klanja dva rekiata, da tako? Pa mu je rekao da klanja dva rekiata, a ovaj je hutbu držao, a slušanje hutbe je šta? Vađib. I pored toga kaže, i priča Allah poslanik, izlazi iz teme hutbe, nego kaže, jesi klanjao, nisam, ustani, klanjaj priču povodi koja nema veze sa hutbom, sred toga da može šta klanjamo ta dva rekiata koja imaju šta? Sebe, koji imaju povod. Pa najpreče je bilo da kaže taman, kad si sjeo, sjedni, slušaj hutbu, to je preče. Ne kaže, ustani, klanjaj. Tako znači da je nekada u vremena kada čovjek ne treba da klanja, kao recimo pri hutbi, klanjao zato što je namaz ima šta? Povod koga treba klanjati. Ali da je ustao da nakon toga klanja na file posebne koje nemaju povoda, a da poslanik sam drži hutbu, bilo mu to dozvolio? Allah ne bi znao, ne bi. Ne bi, to je zabrana, u tome vremenu da se klanjaju na file. Tu trebaš da slušaš šta? Hutbu. Pa znači, ta, ti nam argumenti ukazuju da namazi koji imaju sebe bili povod da su u drugom propisu ili u drugom, u drugom hukmu. U svakom slučaju, što se tiče klanjanja namaza nakon ikindije, to se misli, braćo, dok sunce ne počne mijenje svoju boju. Tako je došlo u pojedinim hadisima kod Ebu Jale i drugih, dok ne počne, znači, mijenjati sunce svoju boju iz one žute u crvenkastu boju. Kada počne mijenjati, tada je zabranjeno. Jer je došlo od Alije, od, Ibna, od, Alije, od Ajše, radi Allah, ona kako bileži uh, eh, Ibn Hazm u svojom delu Al-Muhalla, da su oni klanjali u tome vremenu i jedne prilike jedan od učenika šeha Albanija je pričao mi da i da su izišli jedne prilike sa šehom Albanijem na jednu prihru, putovanje, izlet, nije bitno. Pa je šeha kaže, poslije Kindije uštao i klanjao dva rekiata. Samo ne bi li ga neko upitao, šej, kako 102 rekiata, zar to nije zabranjeno posle ikindije? Kaže, pa ga jedan upitao, pa nam je, kaže, objasnio ovaj propis. I spomenuo, znači, kada je to dozvoljeno, kada je zabranjeno posle ikindije i tako dalje. A to ne možemo, braće, zati nego da sakupimo šta? Puteve hadisa. Ono što smo sinoć govorili. Ako ne sakupiš jedan put, jedan, jedan hadisa, hadis jedan, ako ne sakupiš sa stotinu različitih puteva, nećeš ga razumijeti. I to je to. Imam Malik, kaže, da je dozvoljeno klanjati namaz ovaj, jel, bez sebeba u vremenu kada sunce nalazi u zenitu. Znači on je tu odabrao drugačije, drugačije mišljenje. U svakom slučaju, ovo bi bilo nešto, ukratko znači o hadisu Ajše radi Allah talana i hadisu Ibn Abbasa, koji su redan za namazka vremena. I svakako ćemo nastaviti u dalj, na, narednom predavanju da pričamo znači, o istoj temi, još uvijek smo u namazkim vremenima. Hvala će Allah te bar kada spuči našoj vjeri سكون لأبراري بوت يسوش رستنا إستني نحق الله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا استوديو كاسا بكلمة زالت شيرو فيسبور أو دي فيديو إسلام كوكسا potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasi 12 4020 Austrija ili na web portalu www.kerser-links.com Allah'u